щось у ній здригнулося від цієї згадки. І на душу впав смуток. Вона провела рукою по довгій шиї, зітхнула. Полетіти б. Ірша мовчав. Або попливти по річці без кінцевої зупинки. Шлюзи по ній. Хочу простору. Хочу волі, хочу правди. Стояла висока, струнка, дивилася гордо. Такою іноді бувала, такої її боявся. Можливо, це й була її сутність. Тоді до неї хотілося наблизитися, і було страшно. Люба, дорога. Він стиснув її пальці в своїй руці. Не треба. Не рви серця. Зачекай ще трохи. Перший тур уже виграно. Мені теж багнеться простору. Давай поїдемо в суботу на прип'ять. Ти зможеш вирватись, щоб вернутися аж у неділю ввечері. Давай поїдемо, погодилася вона, як покірна дитина. А де ж ми там? ночуватимемо. Він не збирався до часу розкривати вимріяну поїздку, хотів здивувати сюрпризом, вразити екзотикою і таємничістю, але не стримався. Там у мене є знайомі контрабандисти. Знайомі контрабандисти в тебе? Вона не повірила. А тож, дід і баба. У кущах на березі в них стоять три намети. Скажи мені, нащо діду й бабі аж три намети? І що змушує їх оселитися там уже в травні? Всіх, хто стає поруч, вони просто виїдають. Першою починає заїдатися баба. Схоже на правду. Страшенно цікаво, призналася Ірина. Чим же вони промишляють? Я добре не знаю мабуть, рибою. Її збувають браконьєри. Вночі справді приходять моторки. Просто не віриться, дивувалася Ірина. Чим же ти удостоївся їхньої приязні? Рибак рибака? і засміялася. Ми їздили туди на риболовлю з шатовим. Того дня баба упала і зламала руку. Ми возили її в Чорнобиль, а тоді аж у Київ. Ніколи не гостювало в браконьєрів, захоплено сказала Ірина. Поїхали. Ракета домчала їх за три години. Вони висадилися на маленькій пристані поблизу гирла прип'яті в безлюдному пустельному місці, де в обидва боки тільки луг і болото і лише далеко на обрії синів ліс. Особливо вхопив Ірину за серце пустельністю, протилежний берег, осоки та рокети і такий же одинокий та мовчазний коршак у безкрайньому небі. Ріка плинула велично таємниче. Ракета скрикнула, збурунула воду і зникла. Вони ще довго стояли і вдивлялися в пінівий слід. Здавалося, лише він зв'язував їх з містом, цивілізацією, минулим. У минуле не хотілося вертатися, і не хотілося думати про майбутнє. Найкраще, подумала Ірина, було б залишитися в оцій пустельності, яка хоч і породжує тугу, але і єднає з вічністю. Намети діда й баби стояли в кущах вербовозу на тому ж місці, що й торік. Над наметами шуміли грушка і молоденька обшарпана вербичка. Берег проти минулого року дуже змінився. Нижче від наметів течієї минуло косу. На косі із спінінгами в руках стриміло